Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira gupoma imiti mu bibanza abantu biceramwo mu miduga rusangi kugira bikingirikiza ca corona ngo biracarimwe agahaze abuguruza abantu baganiriye na bagenzi bacu mu gisagara cya bujumbura basiguye ko bisaba uburyo bwinshi ubu ngo bikora ku mugigwa wo gukaraba neza n'isabuni ariko mushyirahamwe atrabu bahurikiyemo ngo bari ko baritunganya ishyirahamwe berintahe ryishinze kwigisha ibijyanye n'amategeko rirashimishwa n'ibiherutse gushikizwa n'umukuru w'igihugu aho yabonana n'urwego rukuru rw'abacamanza ibihano bizofa gufatirwa abacamanza baga imiturire mu kazi kabo ngo bizotuma ubutungane bukora akazi kabwo atankunzi imvugo iremesha yo kuri uwa gatatu nayo iza kutubwira iyi mvugo ihuza abantu bose bari mu kibano akaba ari imvugo ikenewe mu bihe byose kugira abantu basubize umutima hamwe insiguro z'umuhinga ni mu kanya mu ido n'ido makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na innocent bibona imana umuryango wiwe kana umuryango w'abamenyesha makuru n'ubu bakaba bagisaba ubutungane ko bwokora uko bushoboye kugira hamenyekane ukuri ku uwo mugenzi wacu no munsi kandi amezi icumi hararangiye umunsi ku wundi bagenzi bacu nabo nyene bakoreye ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ibohero rikuru ry'ibubanza Christine Kamikazi Terence Mozenzi Agnes Ndirubusa na Egide Harerimana bakaba bahagaritswe kwigenekerezo rya 2022 gitugutu mu mwaka uheze muri komine musigati ntara ya bubanza n'igihe bari bagiye kurondera inkuru ku bijyanye n'umutekano muke warangwa muri iyo komine icyo gihe sentare ikaba yabagirije kwifadikanya bitagishoboka n'abagizi ba nabi bagomba guhungabanya umutekano muri iyo ntara Ishirahamwe gishinze kwigisha ibijyanye n'amategeko Berintahe rirashima ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rijanye n'ibihano bizofatirwa abacamanza bagi ibiturire mu kazi kabo ku bwa veniste mu yabaga aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe ibyo bizotuma ubutungane bukora akazi kabwo atankunzi Veniste Muyabaga akaba abishikirije inyuma y'umubonano w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriraniye n'abari mu rwego rukuru rw'abacamanza biraduha icyizere kinini cyane twumvise nyir'icyubahiro afise imigambi nk'iyo tukumva afise intumbero nk'iyo eh, biratuma tubona yuko ibintu bigiye kugenda neza kurusha nk'uko agaseseshwarumuri tumaze igihe abantu benshi bakeneye yuko vy'ukuri ubutungane bwoba ubutungane turashimira rero nyenicubahiro kuri iyo ntumbero kugira ntihagire mwene gihugu arenganywa ngo abure aho yitura ngo abure ikimutunganiriza ni ukuvuga rero iryo jambo ryonyene rituma n'abacamanza bazoshobora bakora neza kuko barazi ko bakoze amakosa ayo makosa bazoyahanirwa kandi n'ico bakoze gikosorwa urumva ivyo ni ijambo ryiza cane mwene gihugu bose cyane cyane kuri twebwe dukurikirana ivyerekeye ivy'ubutungane biratunezera kuko tubona ko igikorwa kigiye kutworohera kuko urumva umucamanza umucamanza ahari mwumvirije neza mu ijambo yashikirije yavuze ati umucamanza azaba yagirije gutya iyo conseil superieur de urwego rukuru rwa ubucamanza ruzofatira ingingo uwo mucamanza azaba yagiriwe ubuzoca urubanza nabi naho nyene umwene gihugu amwituye tuzokosora haravugwa ngo muri runo rubanza kubera rurimo naka ngo igihangange naka ugasanga n'umucamanza arahiye coba akavuga ati ninaruca araho byongarukako ariko twagomba dushimiye cyane umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro kuri aya majambo yose yashikirije n'amajambo y'inkoramutima uno munsi eh, nta mucamanza ejo yovuga ngo naciye urubanza kubera numvise runo rubanza rurimwo naka ni ukuvuga ico azokora cose nabo bunguruza biciye mu gukaraba amazi meza n'isabuni kuko ngo ivyo gupompa intebe bisaba uburyo bwinshi n'inkuru tubaza Ezekiel ndi kumwe nayo ku gituro cy'imiduga ijya mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura abunguruza abantu barahimiriza biyunguruza gukaraba ariko bakavuga ko ibyo gupompa intebe bikigoye kuko ngo umuti uzimbye aha mbere bamwe mu bunguruza abantu bavuga ko ibyo yasabwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ataco babizi ko muri make naho dusanzwe dukorera umwuga cyangwa turongoye abandi natwe nyine mu modoka turayafise uburyo dukuramo ni buke bwogera n'uwo muti nko ku munsi wose sinzi ko umuntu yava akora hanyuma amayira akora akayagura umuti ibyo nabyo ntibyokunda ahubwo dusaba eh, ubushiranganji bw'amagara y'abantu bwo dufashe bishoboye ko iyo miti bayiturose hanyuma tukayikoresha mu bwoko bwacu n'ibintu bizimbye ababiyunguruza bobo bavuga ko bigoye kumenya nimba ibibanza bicaramwo vy'imiduga ija mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura asaba abo bose babishoboye kugira icyo baterereye mu mwishigwa mu ngiro ry'ico gikogwa waruje yaradufashije mugabo nawe nyine asanzwe natwe twiteguye burya badufashije basanzwe basanze natwe turi ku kivi Eh, tugasaba yuko n'ibintu bya dezinfegita babishoboye nabyo nyine ngo bidufasha kugira ngo turabe yuko icyo kiza turaturanurana n'imizi n'andi mashyirahamwe biba bishoboye nk'amashengero turateye akamu nawe nyine agira icyo afashije muri icyo gikorwa baba bunguruza abantu canka biyunguruza bavuga ko ibyasabwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe biroye mu ngiro ko barakarusho mu kugwanya ikiza ca corona arakoze zekiyere ndi kumwe nayo mu ishyirahamwe ya twabura ihurikiyemo habunguruza abantu n'ibintu bashikiriza ko bariko baregeranya ibikenewe kugira ngo barabe ko icyo gikorwa gishobora kujya mu ngiro mukanya kanya ni imvugo iremesha isanganiro inama isumba mu mvugo iremesha yo kuri uyu wa gatatu tubayagira ku mvugo inywanisha iyo mvugo ngo ni imvugo ihuza abantu bose bari mu kibano nk'uko bisigurwa na inyasi niyo nzima umuhuzabikorwa mu runani ruteza imbere amashyirahamwe y'ugwaruka cpag arongera akavuga ko iyo mvugo ikenewe mu bihe byose haba mu gihe cy'ituze cyangwa igihe hari ntureka kugira ngo abantu basubize umutima hamwe imvugo iremesha yo kuri uyu wa gatatu na oba n'iyo nkuru imvugo inywanisha ni imvugo ihuza imice yose y'abantu baba mu kibano runaka aho umugwi wose wumva wisanga inyasi niyo nzima ni imvugo rero itagira na hamwe ihengamiye ihumuriza bose ku bose bumva batekaniwe muri byose na hose aha ndashobora gutanga akarorero muribuka gihe perezida Nelson Mandela yafungurwa abantu benshi bari bazi yuko atazohuza abirabure n'abazungu ariko imvugo yakoresheje yarerekanye neza yuko aremesheje abazungu atabyo kwihora azogira ko ahubwo agiye gukoresha imvugo inywanisha abagize igihugu bose uwo muhuzabikorwa mu runani rwishinze guteza imbere amashyirahamwe y'urwaruka CPAG avuga ko iyo mvugo ifasha mu gukinga amatati y'ikivunga ku ruhande rumwe nayo ku rundi ruhande igafasha mu gutsimbataza amahoro ituma haba gutsimbataza amahoro umutekano no kunywana kw'abagize icyo gihugu cyangwa abagize iryo shyirahamwe iyo rero habaye umutekano hakaba amahoro hakaba ukunywana eh, n'umushinge ukomeye w'iterambere rirama ikindi urashobora gukinga kuko akenshi abantu barubaha umurongozi aha ndashobora gutanga kandi karorero umwami mwambutsa igihe bagandaguye imfura yiwe yavuze ati umuntu ashaka kungwanira umuntu ashaka kumpora ntasesa amaraso ibyo rero byarakinze ingenzi gushobora guca zadukubwo nyene kuko bavuga bati ibyo byose abamwishe abaduhekuye mugabo na cane cane mwashaka igihe ubona yuko hariho ingene zishobora kwaduka hoho irakenewe rwose gusumba ariko irakenewe mu bihe byose ahamagarira indongozi mu bisata byose gukoresha imvugo nk'iyo inywanisha harakoze obe niyo nkuru amakuru tuyabandanirize muri politike bamwe mu bashikirije amadosiye yo kwitoza mu bibanza by'abakuru b'amakartier mu mazone ya Buterere na Kinama ni muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko bakuwe ku ntonde z'abitoza tambo bamenyeshejwe ubu ngo bituye umugwi ujeje gutunganya amatora muri meri ya Bujumbura Sepi bawusaba ko borenganurwa aba ni bamwe mu bayaze na radio isanganiro nkaba ndi imvuka yari muri katiye mubone nkaba nari ku ntonde z'abantu bajambo b'imitumba ariko nkaba nkaba naratanze ibisabwa byose muri sesi ntango ariko nkaba natangaye kubona ku ntonde z'abaza kwitoza ku mitumba ntariko rero icyo twakoze twayitoye sepi bujumbu kugira idutunganirize muri uyu mwanya tukaba turindiriye sepi idutunganiriza abantu bose twari kumwe abo muri kinama abo muri karitsiye mirango bose twabanza kwerekana turahuburana kugira ngo tudepoze ibisa nta rukaratasi na rumwe rwari rubuzemwo ubwa mbere kuko badusabye ikarita muntu hanyuma icya kabiri baca badusaba ka gakarita k'amatora twatoreye ko twatanga ibyo bibiri hanyuma bagaca batwereka urupapuro twuzuza turabwuzuza neza atakindi kintu kugira bitoze muri ivyo bibanza vy'abakuru b'imitumba n'amakartier muri ano makuru twashimye kugaruka kukungena inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke quartier igizwe n'abantu batanu batogwa n'abanyagihugu bose bo muri ako gace igenda nkuko biri mu itegeko rigenga amatora hamwe n'ibwirizwa riraba uko amakomine atwagwa abahanuzi n’ibitoza baciye ku ntonde z'imigambwe bitoza ku gatwe kabo uwitoza kuba umuhanuzi wo ku mutumba cyangwa karitsiye abwirizwa kandi kuba ari umuntu atagasembwa bamubona ko mu kibano nk'uko bitegekanywa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri y'itegeko rigenga amatora erinibere n'ibigira iruhande yo kuba atagasembwa afise mu kibano uwitoza mu kibanza cy'ubugizi inama mpanuzwa jambo yo kumutumba mutumba cyangwa ategereza kuba ari umurundi aba ku mutumba canke karitiye yitoreza ko ategerezwa kandi kuba ari ku rutonde rw'abatora canke afise ikarata yitora ingingo y'ijana na mirongo indwi n'indwi y'itegeko rigenga amatora irerekana ko hatangazwa batanu batowe abaronsa amajwi menshi gusumba abandi mu gihe hari abafise amajwi angana n'ufise imyaka myinshi acaduzwa mu kibanza c'umuhanuzi wo ku mutumba canke karitiye ariko ni mu gihe basangiye ibitsina ataruko naho ni umukandida w'igitsina giserukiwe buhoro acatogwa atogwa uronsa amajwi asumba y'abandi rero aca aba umukuru w'umutumba canke karitiye abagize inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke karitiye batorerwa ikiringo c'imyaka itanu yamara ikiringo cabo gishobora kurangira mu gihe bashengeye batanze imihoho canke bakoze amakosa akomeye atuma bakugwa ariko inama mpanuzwa jambo ya komine ibanja kugira ico bivuze ko nkuko biri mu ngingo y'ijana mirongo indwi n'icenda y'iteko rigenga amatora mu vyo bagize inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba canke karitiye bajejwe nkuko ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya ni ukuzuriza abo muri karitiye canke ku mutumba kubumvikanisha kubanywanisha hamwe no gutorera umuti amatati yadutse mu kibano iyo nama ku izina ry'abanyagihugu irakurikirana itunganywa ry'umutumba canke karitiye umukuru w'umutumba canke karitiye co kimwe n'abandi bahanuzi bo ku mutumba canke karitiye bahabwa agashiro kabute kavuye mu kigega ca komine harakoze irini bere n'ibigira haracibonekeza abana mu mabarabara atandukanye gisagara cya bujumbura naho hashyizweho umugambi w'igihugu wo kubasubiza mu miryango bamwe muri bo bavuga ko bagiye muri ubwo buzima kubera ingorane ziri mu miryango abandi ngo ni kubera ubukene muri abo kandi hari abigeze gusubira mu miryango ariko ubuzima bwo ku mitumba burabananira ngo bashima kugaruka mu gisagara n’inkuru tubaza fidel d'antoine sabimana n'umwe muri abo bana ab'iwacu bivukana mama bashya baguma batwirukana kandi mama nawe agiye kwa mawe wiwe ntibemera abo bahungu ko atujyana turi kumwe abo bandi bahungu bashya baza baratwirukana pabi wanjye nawe amakayi yashya arayatabagura ayasigamo amatabi muri abo bana harimo abafise ingeso yo kwiba haba mu miduga ideni leta ibiheranye rigigwa n'amafaranga leta ibifitiye abo mu gihugu hagati icyo bita dete interieur mu rurimi rw'igifaransa abanabo bakabagizwe ni banki nkuru y'igihugu hamwe n'amabanki y'ubudandaji iryo deni kandi riba rigizwe n'amafaranga leta iheraniye amakungu twisunze icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu BOB ku ideni leta ibifitiye abo mu gihugu cerekana ko mu mwaka wa 2014 iryo deni ryarenga gato miliyari 700 z'amafaranga y'amarundi mu bihumbi na na cumi 2015 gatanu acarenga miliyaridi igihumbi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu iryo deni ryo mu gihugu hagati ryarenga miliyaridi igihumbi n'amajana atatu mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi iryo deni ryarenga miliyaridi igihumbi n'amajana atandatu mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ideni leta ifitiye mu gihugu hagati dete publique intérieure mu gifaransa ryarenga miliyaridi igihumbi n'amajana icenda y'amafaranga y'amarundi nayo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda wa bibiri na mirongo ibiri ushiri wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ngingo za cumi na kabiri na cumi na gatatu zerekana na cor. leta ibicishije ku mushikiranganje w'ikigega ca leta arekuriwe kugurana ibanki nkuru y'igihugu canke ikayarondera mu makungu ibi navyo ngo bigashobora kugira ingaruka mbi ku munyagihugu twisunze icegeranyo cishira hamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta iryo shira hamwe kandi ikabona ko kugira ngo leta igabanure ideni bifitiye haba abo mu gihugu hagati canke amakungu hoba ukorohereza abanyamitahe bavuye hanze no gutahukana amafaranga abari mu mabanki yo hanze Nakoze mihaye kanyanga makuru tuyarangirize mu ntara ya Cibitoke aho ibitenge birenga igihumbi ari byemaze gufatwa na komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke muri aya mezi abiri ibirenga amajana indwi byafashwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ibirenga amajana atatu navyo bifatwa muri uku kwezi kw'indwi komiseri ajejwe igipolisi mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko byose byafatiwe ku ibarabara bivuye muri komine Rugombo akamenyesha kandi ubu akamenyesha kandi ko ubu basigaye bakoresha abana aho babitekera mu masakoshi nk'uko baba bagiye mu buruhuko mu kurira imiduga asaba abatware bo hasi nabo kufasha igipolisi mu kwerekana ahari ibyo bidandazwa vya magendu no kutuza ubwo rudandazwa kuko ngo atanumwe arigera abimenyesha buramatari w'intara ya Cibitoke nawe ahimiriza abatwari bo hasi gufasha mu gutuza ubwo rudandaza ngo kuko ahantu hazofatirwa ibidandazwa vy'amagendu umutware waho atabimenyesheje azoca abihanirwa ni hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira nshimiye kandi na inosa bibona imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma mwese mubwira umutaga mwiza